Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Opa aí, eh, feliz ano a todas. Volve este 2026 cos informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos. Desexamos vos un rebelde combativo 2026 e eh, que nos colle organizados. Xa sabedes que estes informativos son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra, que este espazo está aberto á participación de todas vos e que podedes deixar as vosas aportacións, suxerencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim.gmail.com ou tamén a través do buzón de voz habilitado na nosa web opaicondousies.blogspot.com Arranca o primeiro sumario deste 2026. falamos con compañero Bruno López por morda denuncia presentada por antisemitismo por parte da Garda Civil. Comunicado de Asociación de Vecinos de Canido e Asociación Cultural Muño de Vento respecto a denuncia interposta a Bruno López. Ferrol con Palestina achéganos un audio da concentración vecinal Caranza con Palestina, de este pasado sábado 17 de xaneiro actividad en no Centro Cívico de Cañedo de Galego para Neofalantes, organizada por Asociación Cultural Muño de Vento, Asociación de Vecinos de Cañedo e Sociedad Deportiva Recreativa de Cañedo. En noticias dialogadas, Lupe e Ignacio aproveitan a última operación policial contra el narcotráfico na nosa comarca para dialogar sobre las implicaciones de este negocio criminal e o posicionamento persoal e colectivo ante esta realidade. No País das Liberdades, a morte pode chegarte da man dun suposto servidor do povo, e só por ter un simple xesto de humanidade. Unha peza de Edu como choconto sobre o asasinato de René Nicole Wood de 37 anos e nai de tres fillos. Na axenda desta semana, a Asociación Memoria Histórica e Democrática convídanos aos actos e actividades que organizan esta semana. Presentación do libro de Diego Bernal Contos de Lama e Alcatram na Asociación Cultural Artabria. Concerto de Gutiér Álvarez no colectivo Piruchela. Concerto de 3BT3 na Sala Rum. Concerto tamén de De Homens na Sala Urania. Comenzamos os informativos coa voz de Bruno López. Nestes audios respóstanos a unha serie de preguntas que lle fixemos. Como é que se inicia este proceso? A que feito se refira a denuncia? Que intencións cree que hai detrás de todo isto? E que percorrido pensa que terá esta denuncia? Escoitamos a Bruno. Bon, a, a, a denuncia de, eh, de oficio eh, por parte da Brigada de Información da Guardia Civil da, da Comandancia da Coruña eh, bon, abre un proceso de investigación por un presunto eh, delito de odio eh, en base a uns tweets na rede X eh, los tweets antisionistas que les consideran antisemitismo. E, eh, e bon, o, a Fiscalía pois leva adiante a, a denuncia e terei que ir a declarar por isto o próximo 10 de marzo eh, nos julgados de, de Ferrol. Bon, creo que, que a denuncia é un aviso a navegantes, non? Eh, enmárcase nunha política de perseguizón contra quen dá a voz a causa palestina e, e a quen denuncia pois, o xenocidio en curso na, no, na Gaza ocupada. Eh, creo que con isto pois procuran eh, intimidar e censurar as, as persoas solidarias eh, e tamén pois protexer a, a impunidade de quen comete crimes de, de lesa humanidade contra, contra o povo palestino acho que a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceptos antisionismo e antisemitismo eh, e o fai para criminalizar pois a solidaridade de que de que necesariamente pois debe ser ou considerarse antisionista. Eh, non é por acaso, penso, que este, esta confusión eh, segue o, o manual de propaganda da Alianza Internacional para o Recordo do Holocausto, eh, unha, unha entidade internacional eh, dentro do, do lobby sionista e que digamos que é a entidade que, que marca a definición do que é antisemitismo ou non. Eh, polo tanto, pois procuran equiparar ambos conceptos pois para silenciar as críticas a, a, ao Estado de Israel eh, en un momento na que a súa imaxe pois, está cada vez máis deteriorada. Eh, insistindo, máis unha vez, e, e xa van <laughs> non sei cantas veces, non? De que o antisemitismo é o odio á comunidade xudea, e o antisionismo pois é posicionarse contra unha ideoloxía política, unha ideoloxía racista e colonial, que sustenta un proxecto de Estado pois con, construído sobre a expulsión e a negación dos dereitos do povo palestino. Eh, destacar non? Eh, neste ponto que, que hai o milleiros e milleiros e milleiros de xudeos en todo o mundo que eh, son antisionistas e que son eh, acusados por parte do, do Estado de Israel pois de, de malos judeos, de, de traidores eh, e mesmo pois tamén de antisemitas. Eh, sobre como vai acabar, pois eh, non debería de ter moito, moito percurso judicial. Eh, as acusacións eu creo que se, des, se desmontan se desmontan soas, eh, mas sí que vai a, a, a depender un pouco pois eh, do suiz eh, que tome declaración, non? Mas bon, eh, eu teño confianza, a verdade é que estou tranquilo, e, eh, e penso que non debería de ter moito moito percurso. Eh, por último, pois agradecer a solidaridade eh, recibida nos, nos últimos días eh, por diversos medios. Eh, a verdade que, que fan a un sentirse eh, respaldado e, eh, e bon, anima pois a, a continuar non a denunciar este este xenocidio e eh, continuar pois a defender o, os dereitos da causa palestina. E non quería rematar, se lembrarme que por desgraza non son a única persoa eh, represaliada pola súa solidaridade con, con a causa palestina, eh, quero lembrarme dos 13 de Lugo ou, ou dos compañeiros e compañeiras da, do Centro Social eh, a Pedreira de Pontevedra. Está claro que, que se o que procuran con a, a represión eh, e que estexamos calados e caladas están a conseguir todo contrario. Así que do Río Mar, eh, Palestina vencerá. Un abrazo. Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos. Comunicado en solidaridade co noso veciño Bruno López Teixeiro. Dende a Asociación Sociocultural Muiño do Vento e a Asociación Veciñal de Canido amosamos a nosa preocupación polas novas que chegan sobre a citación judicial recibida polo noso veciño Bruno López por un pretendido delito de odio. Queremos amosar a, a través deste comunicado o noso apoio público a nosa solidariedade con Bruno, así como manifestar a nosa preocupación polo que parece un intento de limitar a nosa liberdade de expresión, E non só iso, falamos do que constitúe unha persecución de activistas e persoas así como colectivos simplemente por defender os dereitos do povo palestino. O obxectivo é impoñer o medo e acalar todas as voces críticas co goberno de Israel e o xenocidio que está a practicar sobre o povo palestino, así como limitar a liberdade de expresión de persoas e colectivos para denunciar e sinalar os culpables de milleiros de asesinatos. O máis preocupante é que a devandita citación teña chegado logo dunha acusación construída de oficio pola Brigada de Información da Garda Civil, unha acusación na que de xeito interesado vemos como se pretende confundir o antisionismo co antisemitismo. Sumámonos á exixencia de outros colectivos e entidades da cidade para solicitar ao Ministerio de Interior a retirada da denuncia e amosamos a nosa preocupación pola pretendida persecución con todas as persoas e entidades que manteñen unha postura crítica co goberno sionista de Israel e por exercer a liberdade de expresión amosando a solidariedade co povo palestino. libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Este pasado sábado, 17 de xaneiro, o colectivo Ferrol con Palestina convocou unha concentración veciñal en Caranza contra o xenocidio e en solidariedade co povo palestino. Esta foi a primeira movilización das que se irán realizando en diferentes barrios da nosa cidade nas vindeiras semanas. Escoitamos de seguido as intervencións de Ignacio Martínez, Celso Posada e Amir Ismail, integrantes do colectivo. Thank you. Eh, pois é un, temos un acto aquí eh, queremos facer dende Ferrol con Palestina actos descentralizados polos barrios tampouco queremos eh, levamos máis de dous anos eh, mobilizándose dentro, mobilizándonos dentro 23 de outubro eh, hai un resentimento xa a nivel físico a nivel tamén eh, mental hai un hai un desasossego tamén no sentido de que as cousas eh, son moi difíciles de cambiar eh, e agora eh, baixo a chantase de continuar a, a masacrar, a asesinar e a, a destruir un pouco máis que queda de Gaza eh, pois a, plantouse un plan de paz e ese plan de paz eh, foi patrocinado por sinvergüenza o narcisista ou non sei como chamarlle xa este asesino de Trump eh, precisamente os que enviaban bombas para destruir eh, Gaza son os que ahora plantean un plan de paz e unha reconstrucción mesmo onte anunciábase que anunciábase dende Washington de que xa tiñan eh, entraban a segunda fase do deste plan de paz, un novo período e xa anunciaban unha xunta de paz e nesa xunta de paz estará presidida por Don Atrán eh, e tamén eh, vai estar o seu xerro tamén, que é un inmobiliario vai estar eh, eh, Tony Blair vai estar, bueno, unha xer mm, varios eh, eh, Marco Rubio tamén, que é un dos, dos dos, dos gabinetes de, de Trump eh, bueno, unha serie de, de personaxes que hai unha serie de personaxes que, que vamos, é moi difícil de, de concebir, non? E por outra banda, eh, tamén eh, quedou constituída a Comisión Nacional de Reconstrucción. Esa Comisión Nacional de Reconstrucción está composta por chamanlle tecnocrática, no sentido de que non ten poder político, sino que é simplemente administrativo, e sería a, a comisión encargada de reconstruir Gaza. Eh, nun principio parece ser con fondos que van a poñer eh, países do Golfo. No? Eh, non está moi claro como vai ser todo este tema, pero que sí que eh, mm, o perigro que xuxace é que esa comisión de reconstrucción vai estar controlada por unha comisión política que lle chaman Xunta de Paz, que ainda é unha primeira fase para a constitución desa xunta política, eh, desa xunta de paz, por agora chaman eh, outro termo medio, é dicir, son os que van poñer as bases, os fundamentos para a construción desa xunta de paz. É dicir, que se está convertindo eh, absolutamente todo, se convertindo como unha especie de de, de, de trama, de, de, de comedia, de teatro, eh, donde mm, as vítimas siguen eh, sendo os propios palestinos. E todo isto, eh, a solución vai ser mm, moi difícil porque a, os objetivos de Israel son desfacerse do povo palestino. Un objetivo, eh, ten un objetivo supremacista, se consideran o, o povo elexido, que xa a súa terra, e os que están ali son usurpadores. E, por lo tanto, os deshumanizan e os convirten en e menos que personas humanas. Por eso se atreven a matar aos miles e miles de, de nenos que hai e por eso siguen sin deixar pasar a xuda humanitaria e por iso acaban de expulsar a 32 organizacións que se dedicaban a, a, a cuidado dos palestinos e palestinas que estaban ali por iso non siguen, non deixan pasar eh, as necesarias tendas para o refugio eh, é dicir que o que se pretende é que estes palestinos que quedan en Gaza, eh, despois se pode falar de o que está pasando en Cisjordania, pero que quedan en Gaza, que ao final eh, pois, o morran por enfermedade, por problemas de saúde mental, por problemas de infeccións, por problemas de, de pragas que está vendo, e por e eh, non ter eh, suficiente agua que levar a, para beber, nin o suficiente alimentación, nin siquiera refugio. Decir, esa situación que se vive, ainda hai máis de 10.000 eh, persoas baixo o entullo. Gaza foi reducido a de, do seu territorio e esa é a realidade que, eh, que hai. Eh, quería decir unha, unha cousa, decir, ante o anuncio desta segunda fase que lle chaman eh, de reconstrucción, por unha segunda fase do, do plan de paz, eh, foi a, ah, o anuncio foi con derramamento de sangue. Eh, simplemente, dende crónicas palestinas, de, de, a segunda fase ábrese con derramamento de sangue mentras Israel mata palestinos en Gaza. Os disparos israelís mataron unha muller palestina e feriron outras en Gaza, mentras os ataques aéreos, as demolicións, os bombardeos continúan en toda a França, a pesar do alto fogo. As forzas de ocupación israelís mataron a unha muller palestina e feriron, isto de onde, e feriron a varias outras mulleres eh, no sur da França mentre os ataques aéreos e demolicións e os disparos continúan. Fontes médicas dixeron que Sabat Ahmed Ali Abouan, Abu Hamed, de 62 anos, foi asesinado a tiros por disparos israelís oeste de Khan Yunis. Varios outros resultaron feridos cando as tropas israelís abriron fortes disparos contra as tendas de campaña que albergan as palestinos. Eh, na zona costeira de Almafí, donde miles de personas buscaban refuxio, tamén foron disparadas contra as tendas de campaña. E así isto é un, un sinfín, un continuo eh, ataque e un continuo non vivir. Non, eh, non vou seguir eh, moito máis eh, decir, con estas noticias que, que, que saen dali. Pero sí, eh, decir, eh, non sei, vou dar a palabra a mí, pero decir que a situación sanitaria eh, na Franza de, eh, na França de Gaza é, eh, vamos, é mm, demoledora, é tristemente que non hai posibilidade, non hai medicamentos, non hai eh, anestesia para poder operar. Eh, encima votan a médicos sin fronteras, outra xente que ten hospitais igual, pero bueno, todo isto vos vai falar eh, o compañeiro Amir. Bueno, an antes de dar paso ao compañeiro Amir, eh, dende Ferrol con Palestina queremos amosar todo o noso apoio e solidaridade co compañeiro Bruno López, de Mar de Lumes, o que o 10 de, de marzo vai a ter que declarar por un suizo insusto eh, por defender a, a causa palestina eh, entonces dende aquí amosar toda a solidaridade facemos un chamamento a toda a ciudadanía de Ferrol a que hai dous actos moi importantes vai haber unha manifestación o vindeiro domingo 25 con saída ás 12 da Praza Amada García ali creo que debemos de estar todas as persoas amosando o apoio e solidaridade do compañero Bruno López porque podemos ser cada un e cada unha de nós que nos movilicemos contra o xenocidio do povo palestino E o 2 de marzo vai, vai a ser o suizo a, as 10 da mañán nos soldados de Ferrol. Ali tamén deberíamos de estar todos e todas amosando a solidaridade con Bruno. Bruno, somos cada unha das persoas que nos mobilizamos contra este insusto eh, xenocidio e en solidaridade co povo palestino. Dende aquí, pois, tamén queríamos darlle un aplauso non ao compañero Bruno López. Agora si pasamos a, ao compañero Amir que vai ler o manifesto. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Antes de nada, eh, doy las mil gracias a, todos y a cada uno de vosotros que estáis aquí apoyando a mi pueblo, el pueblo palestino, el pueblo palestino de Gaza, que está siendo masacrado televisivamente, televisivamente a manos de los genocidas, asesinos, judíos sionistas y todos sus aliados, en primer lugar, los gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos y en segundo lugar, con la complicidad total y financiamiento de los gobiernos de la Unión Europea. Mil gracias. Me, llena de satisfacción ver gente como vosotros aquí solidarizándose totalmente con, con, el pueblo palestino, con las banderas en alto, bandera de Palestina, con las pancartas de denunciamos el genocidio y no tenemos miedo a que nos, denuncien, como nuestro amigo Bruno, que nos quieren, nos quieren callar y meternos el miedo adentro para no denunciar esos asesinatos, ese genocidio. La situación en Gaza es tremenda, ya lo estáis viendo. En Gaza es como aquí ahora, hace mucho frío, muchísimo frío, mucho viento mucha lluvia, mucha agua y mucha destrucción. ¿Os imagináis los que estáis aquí, todas esas torres de, Caranza están todas de escombros, donde vivían todos tranquilamente en sus casas? Eso es el genocidio de los judíos, porque Israel está declarado, está considerado por la constitución de ellos un Estado judío. Así que los judíos de Israel están asesinando a los palestinos de Palestina y no será con nuestro nombre. No. Por el nombre de los gobiernos nuestros, quizás sí, porque ellos lo están permitiendo y lo están financiando, tristemente, están financiando la destrucción, la devastación de la franja de Gaza y también de Cisjordania. Pero no nos cabe en la cabeza, de verdad, de ninguno de nosotros los que estamos aquí, ver lo que estamos viendo. El sufrimiento de un pueblo, el pueblo palestino. Ya tienen, se calcula que están, ya han asesinado a más de 100.000 personas. Las cifras oficiales dicen 71.000, y, pero hay más de 100.000 asesinados. De ellos, ni más ni menos que hay 30.000 niños. 30.000 niños han, han sido asesinados por los judíos, por los judíos de Israel. Lo voy a repetir otra vez, por los judíos de Israel asesinos. Hay judíos que no son asesinos, pero los que están asesinando se consideran Netanyahu, el Smotres, el gobierno de Israel es un gobierno judío. se autodefinen como judíos, o sea, tenemos que hablar las cosas con su nombre, judíos sionistas. Eh, pues eso, es una crisis de la humanidad lo que, estamos, lo que están viviendo mi pueblo, el pueblo palestino de Gaza hay una hambruna en Gaza, está declarada por la Organización Mundial de la Salud desde el mes de agosto, una hambruna en Gaza. ¿Qué quiere decir hambruna en Gaza? La hambruna en Gaza quiere decir que hay gente que se está muriendo de falta de comida y de, bebida y de asistencia sanitaria. O sea, Occidente, los gobiernos occidentales, incluido el nuestro, de España, no hace nada real, de verdad, no hace nada real, de verdad, para evitar las muertes por hambre, por sed y por, y por falta de asistencia sanitaria. El gobierno de España y el gobierno del Parlamento Europeo. Ninguno hace nada de verdad efectivo para evitar muertes. Antes de ayer, solo antes de ayer, murieron siete niños congelados de frío. No puede ser, no puede ser que estemos viendo eso la hambruna desde agosto se está muriendo gente como nosotros, adultos, ancianos, bebés, de falta de comida. Y la comida y la bebida están Israel, Israel, el gobierno genocida de Israel, están los camiones de ayuda humanitaria acumulados en las fronteras, los pasos frontereros no los dejan pasar. Y los judíos de Israel, los, los sionistas de Israel, cuando ven alguna alguna, algún camión con ayuda humanitaria entrando, pues lo van destruyendo y no dejan pasar la comida. Quieren matar a la gente de hambre, de sed y de falta de asistencia sanitaria. Y, no solo eso. Israel ahora se atreve, y con la complicidad de la comunidad internacional, de eh, vetar 37 organizaciones sanitarias, humanitarias, que estaban ayudando a los, a los palestinos, los que están heridos, para salir de, para el cuidado de ellos. Uno de ellos es la honra, médicos sin frontera, médicos, eh, eh, médicos de frontera, y no les dejan ni prestar ayuda sanitaria a esos palestinos que están heridos en Gaza. Y eso con la complicidad de todos los gobiernos de Occidente. Los gobiernos de Occidente que enarbolan la bandera de los derechos humanos, enarbolan la bandera de la justicia, la bandera eh, de la, paz, la bandera de la igualdad. Nos están tomando el pelo. De verdad, a todos los que estamos aquí, no. Pero parece que sí, que parece que nos están tomando el pelo. Luchan por la justicia, por la libertad, por los derechos humanos, los derechos humanos que lo están masacrando ahí, masacrando al pueblo palestino de Gaza. El pueblo palestino de Gaza lo que necesita ahora mismo es que paren de matar, que paren de matar, enviarles las armas a Israel, a este, mm, a este gobierno genocida de Israel, que esas armas que el gobierno español, que dice que, bueno, corta las relaciones o el comercio con Israel, pero no, de verdad que no, no las corta, facilita la entrada. Tenemos que, tenemos que seguir en las ruas, berrando, berrando para intentar parar este genocidio del pueblo palestino y que las ayudas humanitarias que entren a Gaza y que y la gente de Gaza que viva en paz y en tranquilidad y que les entre ahora mismo están hay se calcula más de 1.200.000 personas que están viviendo en las tiendas de campaña que la estamos viendo todos nosotros en las calles en las arenas de la playa de Gaza. La playa de Gaza es como la playa de San Juan o la playa de Valdoviño, pero multiplicado por 10. Y allí están viviendo ahora mismo 1.200.000 personas, sin gabardinas, sin, sin zapatos. Están allí al intemperie, muriéndose de todo, de falta sanitaria, falta de comida, falta de... Ayer echaron un, un reportaje en la televisión Al Jazeera como la gente busca para, hacer la comida o para calentarse. Entran en, sus, en sus viviendas destruidas a coger mm, madera de las, de las puertas, las ventanas y lo que hay así para encender algo de fuego y calentar y hacer pan. Porque no tienen ni luz, ni gas, ni nada. No tienen nada. No tienen ni para cubrirse del frío. Mucha gente, muchas familias en Gaza, que son muchas familias que tienen muchos niños, no tienen ni agua para beber, ni leche, ni calmantes, ni nada. Los hospitales están a cero. Muchos hospitales han sido destruidos. Del total de 36 hospitales que había en Gaza, hospitales como el y como el Canalejo, pues los han destruido todos. Y han quedado, están trabajando al mínimo. No tienen ni analgésicos. A las mujeres embarazadas no tienen hierros, no tienen ácido fólico, no tienen termalgin ni nolotil para para aliviar sus dolores. Y eso está, está permitido, y no solo permitido, financiada la destrucción y el asesinato por Estados Unidos, por el, Parlamento Europeo y todos estos. Así que tenemos que seguir denunciando esos crímenes de guerra que está, que está cometiendo Israel, el gobierno de Israel y la complicidad de la comunidad internacional. Tenemos ahora el genocida Trump, que parece que es el emperador ya del, mundo, y lo que está haciendo Trump encima es, eh, mm, es amenazar a los mm, jueces del Tribunal Penal Internacional para no, para no eh, detener y, juzgar al Netanyahu o a juzgarlo a sí mismo. La amenaza a incluso a esa gente, a los jueces. Así que estamos, estamos en unos tiempos muy difíciles, compañeros. Y los que están pagando muy caro, muy caro, el pueblo palestino. Y, no solo están, han destruido Gaza, encima lo que comentó nuestro compañero Ignacio, están ocupando ya el 50% de lo que es la población de Gaza, o sea, el, el terreno, el territorio de Gaza. Bueno, paso a leer el manifiesto o parece, Ignacio. Bueno, para no, no queremos eh, meternos más en, en esa concentración, creo que hemos dicho todo y que lo que sí que es muy triste lo que están viviendo muy bueno el pueblo palestino. Yo me considero un superviviente porque si no estuviera, si no hubiera escapado allí hace 42 años no estaría aquí a hablar con vosotros porque estuviera ya muerto debajo de los escombros porque les da igual ellos matar uno, matar otro y entonces Estoy muy contento entre vosotros, luchando mano a mano con vosotros, de verdad me llena de satisfacción y seguiremos luchando por la libertad del pueblo palestino. Viva Palestina libre. Muchas gracias a todos. Viva, viva el pueblo palestino. Muchísimas gracias a todos. Eh, estaré atentos a siguientes convocatorias e iso que viva a loita do povo palestino e lembrar que o día 25 temos unha cita ás 12 na Praza Amada García. Solidaridade co compañero Bruno. Ali temos que estar todos e todas nós. Agradeces a difusión e a participación. E o día 10 de marzo, que é o día da clase obreira galega, tamén ás 10 nos xulgados de Ferrol. Ose Bruno, mañán podemos ser cada un e cada unha de nós. Que viva a loita do povo palestino e viva Palestina libre. Libre Palestina, sin opresión Libre Palestina, sin opresión Libre Palestina, sin opresión sionista. Informó Ana Lucecu para los informativos de Radio Filispín. Informamos dunha nova actividade que terá lugar no Centro Cívico e que está organizada conxuntamente polas entidades do barrio Asociación Sociocultural Muño do Vento, a Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Deportiva e Recreativa e estará coordinada por César Pita e Antón Cortizas. Esta actividade leva por nome Galego para Neofalantes e o Xeto é achegar a nosa lingua a aquelas persoas que gostarían de poder falar con normalidade o noso idioma e está destinada a persoas maiores de 16 anos. A duración da sesión será de unha hora na que a través da conversa e diversión aprenderase a falar mellor o galego, pero tamén a pasalo ben. A primeira sesión terá lugar o día 2 de febreiro na Biblioteca do Centro Cívico de Canido ás 7 da tarde. A inscripción é de balde e eh, podese facer ben por correo electrónico a través dos enderezos canido arroba muiñodovento.gal ou avcanido.gmail.com e tamén podese facer vía WhatsApp no número de teléfono 637 081 888. Radio informativos. Radio. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Fatal, pero no, bueno, estou vexo... un pouco enfermo, pero bueno, vamos a intentar facer algo. Sí, porque media cidade tamén está enferma con este virus respiratorio, as urxencias hospitalarias a tope, pero bueno, eu non quería que hoxe faláramos diso, sabes? Quero sacar outro tema. Bueno, eu tamén. Mira, o tema é si, que supoño que ti tamén o biches, claro, por suposto, é o, o da nova esa que sucedeu na Solaina, en Narón, con a detención de cinco persoas, e, bueno, un alixo de droga bastante importante, de armas e todo iso. Quería que comentáramos un pouco iso. É un tema un pouco pellagudo e tal, porque, oxe, a mellor pérguere a nosa seguridade. Bueno, non creo que seña para tanto, non. Eh, tampouco conocemos tantos datos concretos, nin temos información concreta. Simplemente quero que reflexionemos un pouco que, que tamén me axudes a entender que o que está pasando, porque estas noticias son recurrentes en Ferrolterra, non? a detención de narcotraficantes, a detención de, de bueno, de pisos, non? Que que gardaban droga, eh, sabemos de, de lugares donde se distribuye, aquí no noso barrio temos experiencia de anos de loita contra o narcotraficante, e eu quero que, que falemos dixo, Ti, como ves? Ti pensas que esta é unha zona... Eh, eh, vamos, sensible, que hai máis que en outros sitios, como ves ti isto? Eu, mm, mira, outro día, aí atrás, eh, no faladoiro precisamente falábamos do tema da droga non do narcotráfico, sino de, da droga as consecuencias que tiña na, na poboación, na cidadanía e sobre todo en xente nova, non? E é unha cuestión de décadas, décadas atrás, eh, fundamentalmente eh, despois do que era o que se chamou a transición no finais dos 70 e principios dos 80 aí foi un, un pico bastante forte non? e todos os anos 80 aquí en Caranza tamén o foi non? pero que está detrás de todo eso? está detrás o narcotráfico e despois hai narcotráfico porque hai consumo e a conciencia sobre ese consumo tamén habría que falar outro día non? A ver, eu penso que o, o tráfico de, de drogas, non? o narcotráfico, eh, forma, é unha rama importantísima do que é a economía criminal. Eh, está asociada ao tráfico de armas e ao tráfico de explotación sexual e creo que, que hai que tomar conciencia diso, que ti cando te relacionas con, con o narcotráfico, porque te convirtes en consumidor, non? que si nunha festa, que si cos amigos, que si non sei, tes que ser consciente, tes que tomar conciencia de que te estás relacionando con unha economía criminal, con unha rede de eh, unha rede criminal. Eh, de feito aí na Aronxa biches as tiñan hasta un subfusil automático. Si, sí, bueno, atoparon en Oza, me parece que foi as armas pero non en Narón. En Narón era un piso franco donde dende aí distribuían e eh, checaban outras partes, non? Era como unha especie de, de almacén virsen, non? Pero, bueno, sí que estaba relacionado co que tiñen en Oza, que era ata sus fusiles e, e, e cinco ou seis eh, armas non cortas. A nivel internacional, eh, o que, polo que teño eu leído e estudado, son as mesmas redes. O sea, Tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de personas. Son as mesmas mafias e son as, os mesmos camiños, non? E tamén me preocupa, o sea, eu penso que sí, que Ferrol é unha zona eh, donde se lava diñeiro da droga e tamén donde hai unha presencia importante non do, do negocio do narcotráfico. Pero tamén me, me preocupa noticias que aparecen últimamente de como este, este negocio criminal é capaz de captar incluso dentro das forzas de seguridade, non? Así, de feito non hai moito tempo que xa condenaron a xente de Valladolid, eh, jefes, sobre todo jefes de que se dedicaban ao tema do, do antidroga, non? Sí, xefes de estupefacientes, non? Un un montón deles, e despois aquel famoso do lavado, de un que, que tiña que combatir o lavado da, do diñeiro, como se o diñeiro da droga, resulta que tiña a casa chea con 20 millóns de, de euros sí, en, nas paredes, nas paredes todo. guardado nas paredes. Eu recordo hai anos que a mí me cadrou estando destinada en Muxía que caera todo o cuartelillo da Guardia Civil ali en Muxía, non? O seña, mm. a capacidade para comprar, sobornar que ten este este negocio criminoso e a capacidade para captar xente nova porque pasou, pasou en Pontedeume tamén tamén en Pontedeume, Allá, efectivamente sí. teñen moita capacidade porque é diñeiro fácil é diñeiro rápido e teñen moita capacidade para captar xente nova pois que está, bueno, pois marxinal, que non ten non ten outra saída moitas veces, non? e para, para que traballen para eles, non? Para que traballen para a mafia. Está claro que aquí hai unha red de distribución que distribuye polas casas e distribuye como se foran pisas. Se ti pides e, e te achegan a casa o teu pedido. Esa é a realidade que vivimos nesta zona, entre outras maneras de distribuir. Pero sí que eu quero chamar a atención sobre os propios consumidores, estes conscientes, non? que non son personas que a mellor estén tiradas ou enganchadas ou tal que, que controla esquerdas, eh? sí, que consumen cocaína como se si fora, bueno, para unha festa, non? Mm. E esa é unha realidade que vivimos aquí e unha realidade bastante perniciosa, mesmo, dende o meu punto de vista. Sí, porque non hai consciencia de, de esa vinculación, non? De, do tema da, da droga con do consumo de, de droga con, sí. con eses con, con o apoio a esa rede mesmo, criminal. O mesmo consumo de hachís vai relacionado con a rede criminal tamén de, da, da droga de, da cocaína vai en consumo de feito nesta última redada eh, foron 135 kilos de hachís me parece o que tamén iba non? Sí. Hmm. que non era vamos, non era cuestión pequena non? Pois eh, me parece un tema importante, un tema sobre que a, a xente de esquerdas ten que reflexionar a ver onde está metendo o seu diñeiro, <laughs> a quen está confiando a súa saúde e a quen está apoiando economicamente, non? Porque a, falábamos no tema de Palestina a importancia que ten eh, bueno, pois o, o boicó, os produtos israelís, o que hai que intentar, bueno, pois non consumir eses produtos, ese boicó económico ao sionismo, eh, en cambio, pois non estamos falando, non, de esa colaboración con ese eh, esas mafias e ese negocio criminal, non? Que que bueno, que en outras partes do mundo pois eh, asesina, mata, pero é aquí tamén, aquí tamén hai axuste de contas, hai e, e eso que, o que te decía antes, prostitución, negocio de armas e narcotráfico. É o mismo negocio criminal, as mesmas redes. Polo tanto, a xente teri, debería tomar consciencia... E reflexionar sobre sí. onde está investindo un diñeiro, inda que sexa simplemente para para, bueno, un consumo pequeno de, de droga ou do que fora, pero sí que hai, eu penso que é un tema de reflexión. Sí, de, eh, xa che digo, eh, vivimos aquí un momento eh, fastidiado, non? A nivel a nivel político, como está o mundo e todo iso, pero non podemos esquecer que Galiza es, eh, vamos, ten un, unha importancia, unha importancia eh, a suliñar no, no negocio a nivel internacional. Acordaste de que colleron aquí o submarino famoso, bueno, as redes de narcotráfico todo nas Rías Baixas, pero aquí tamén, aquí en Ferrolterra tamén tivemos momentos e, e eu xa digo que é o pan noso de cada día. Bueno, existe... Están seguido estas noticias salindo. Existe ¿no? unha narcoeconomía e non nos podemos esquecer deso. De feito, no seu momento, unha narcoeconomía que servía de, de financiamento de, de un partido político, en concreto do PP. E como se reunían con narcotraficantes no norte de Portugal, non? dirigentes políticos do Partido Popular. Sí. Aí está o libro Fariña para ilustrarnos un pouco de, de como se movían as cousas. Bueno, pois iso, un chamamento a ouvintes de Radio Filispín, aquí hay que tomar conciencia de ni un euro para ese negocio. Reflexionemos un poco. Bueno, y seguiremos comentando, ¿no? Vale, comentaremos. Radio Frispin, Radio Frispin, Radio Frispin. Contrainformativos. No País das Liberdades, a morte pode chegarte da mão dun suposto servidor do povo e só por ter un simple sexto de humanidade. O mércores 7 de Xaneiro, René Nicole Good, de 37 anos e nai de tres fillos, foi asesinada por un asente antimigración dos Estados Unidos durante unha redada racista na capital do estado de Minnesota, Minneapolis. René tentaba proteger as súas veciñas e bloqueaba o paso dos asentes co seu carro. Un vídeo publicado nas redes sociais amosa en cámara lenta que, cando pretendía sair do bloqueo por orden dos asentes, un asente sacou súa pistola e disparou contra ela a través do parabrisas. Despois, disparou dos veces máis ao seu costado. O asente non estivo nunca en perigo, non sofre ningún rabuño, só disparou tres veces a matar para impedir que fusira da cea. Despois, os asentes impediran que un médico que se ofreceu poidera asistirla. No vídeo, observase o semblante do policía asasino tras executar a René e dá para pensar que ele está convencido de que fixo o que tiña que facer e non se arrepende de nada. Rebecca Brown Wood, esposa da asasinada, emitiu recén a súa primeira declaración da que vos leo unos extratos. Miña esposa, René Nicole McLean Wood, era amable. De feito, irradiaba amabilidade. René brillaba, literalmente brillaba. René era un rayo de sol. Vivía con unha convicción fundamental. Hai amabilidade no mundo e debemos facer todo o posible por atoparla onde reside e nutrirla onde necesita crecer. René era cristián e sabía que todas as religións ensinan a mesma verdade esencial. Estamos aquí para amarnos, cuidarnos e manternos seguros e completos. René vivía esta crenza diario. É puro amor, é pura alegría. O mércores 7 de Xaneiro paramos a apoiar aos nosos veciños. Tiñamos chifres, eles tiñan armas. Quen fixo isto tiñan medo e rabia nos seus corazóns e debemos mostrarlle un camiño millor. Honramos a súa memoria vivindo os seus valores, rexeitar o odio e elixir a compaixón, afastarse do medo e buscar a paz, rexeitar a división e saber que debemos unirnos para construir un mundo onde todos regresemos sans e salvas a casa cos nosos seres queridos. Pola súa banda criminal, Donald Trump culpabiliza a víctima. El atropelou intencional e abusivamente a oficial que lle disparou en defensa propia. E engadiu. É difícil creer que siga vivo. Está a recuperarse no hospital. E como a colafón. Temos que proteger aos nosos oficiais ante este movimento radical esquerdista de violencia e odio. A secretaria do Departamento de Seguridade Nacional, Cristina Oen, nunha roda de prensa posterior, insistiu na versión de que o xente actuou en defensa propia ante un acto de terrorismo doméstico. O noso xente cumpriu co adestramento e fixo exactamente o que se lle a facer nunha situación así. E engadiu que o xente segue en activo. Alén advirtiu de que non van a parar as redadas e que a xente ten que deixar de usar os seus vehículos como armas. Este terrorismo e milicia doméstica ten que acabar. Estoy a pedir ao Departamento de Justicia que procese este caso como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado utilizando seus vehículos para obstaculizar as operacións das forzas do orden. Dito isto, por estes lados parece que todo o mundo se escandaliza. Sei de presuntas votantes do PSOE e de Sumar escandalizadas por esta actuación violenta da policía dos Estados Unidos. O que xa non sei é que dirían se algo así se pasara aquí, onde a lei mordaza que nunca derogaran peso e Sumae, por moito que prometeran repetidas veces, outorga total credibilidade judicial ás policías e non permite difundir vídeos por redes sociales onde se besa o autor dos disparos. É a mesma hipocresía do goberno progre que nestes días enviou unha enorme cantidade de Robocops para se enfrontar as solidarias con Palestina convocadas polas BDS diante do pabillón de baloncesto do Real Madrid durante o partido contra o Maccabi de Tel Aviv. Informou como Chaconto para os infos da Filispín. Saúdos e saúde. Palestina vencerá. Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo. Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática desexamos a toda a audiencia un 2026 pleno de actividades culturais e de recuperación da memoria democrática. Nesta semana que comeza, temos xa varios actos que vos pasamos a comentar. O luns 19 ás 5 da tarde na Biblioteca Pública Municipal de Narón terá lugar a apertura da nosa exposición fotográfica Galegos en Mauthausen, cunha visita guiada Son medio cento de imaxes que amosan as duras condicións de vida no campo nazi de exterminio e documentos de españoles que foron prisioneiros ou sucumbiron nel. A exposición manterase aberta no soto da biblioteca até o 31 de xaneiro, sendo o horario de visitas luns a venres de 5 a 8 da tarde e sábado de 10 a 13 horas. Os centros escolares, asociacións ou grupos particulares podedes solicitar unha visita guiada á mostra chamando ao teléfono da biblioteca 981 38 21 73 981 38 21 73 en horario de apertura. O martes 20 en Neda, Memoria Histórica Democrática en colaboración coa Asociación Veciñal Ancos no seu local de Aldea da Muchiqueira 24, ás sete media da tarde, presenta un libro de memorias familiar sobre a represión, Daños colaterales, de María Jesús Vargas Campo. Participará a autora acompañada de Marité Pérez Grueiro, directiva da nosa asociación. Estaremos tamén en próximas datas polos institutos de Narón impartindo coloquios sobre as vítimas do holocausto nazi de cara á conmemoración do día 27, data mundial de lembranza de cuxos actos os comentaremos máis adiante. Acompañaremos tamén a familiares de vítimas da represión ante a Fiscalía de Memoria Democrática e Dereitos Humanos para tramitar a anulación de sentencias, neste caso, de dúas persoas que pagaron con anos de cárcere o seu apoio á guerrilla antifranquista. Grazas pola vosa atención. Foi unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos da Radio Filispín. Música Imos rematar este informativo completando a xenda cultural desta semana. Na Asociación Cultural Artabria, Diego Bernal presenta o seu libro Contos de Lama e Alcatrán. Será o día 25 ás 4 da tarde. O día 23 ás 10 da noite, concerto de The Omens na Sala Urania. O día 24 teremos concerto de Gutiérrez Álvarez no colectivo Piruchela a 1 da tarde e concerto de 3BT3 na Sala Room o día o mesmo día 24 ás 11 e cuarto da noite. Despedimos estes informativos mandando todo o noso apoio e a solidaridade ao noso compañeiro Bruno e a todas as persoas represaliadas por defender a causa palestina. Hoxe despedímonos con esta versión do poema vasco Choría Chori e nada máis. Moi boa semana a todas e unha aperta grande. O grupo, por certo, é Moonshine Vagón, que esquecía dicilo. Agora sí, adeus. Egoak ebaki banizkio Neria izango zen Ez zuen aderiko Egoak ebaki banizkio Neria izango zen Ez zuen aderiko informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí a trincheira radiofónica. Aquí a voz dos colectivos. Aquí damos peor. Aquí a contrainformación. Aquí a loito obreira. Aquí a voz da muller rural. Aquí Radio Filispim. Aquí, sin filtros. Aquí a información. Aquí, a tu voz. Aquí, Trasancos en acción. E aquí, a voz das mujeres. Aquí. Aquí. Aquí.